Како и да е, а, јас би сакал значи, денеска да продолжиме со, како што најавив минатиот пат, веројатно ќе излезат може би три дела од оваа тема. А, денеска е вториот дел. Се сегавате само едно мало резиме од минатиот пат. Откако веќе откривме кој е дзверот, број 1 од Откровение 13 глава, кој е малиот рок од Данило 7 и 8 глава, за кој што и ја не знаеме дека имаше тема, која е блудницата од Откровение 17 глава и откако заклучивме дека тоа е една иста организација систем, римокатолицизмот, католицизмот значи повторувам пак систем, не поединци, секаде да има Господ свој народ, токму затоа и таа трангелска порека, за да се повика тој народ да излезе и да се приклучи на Божиот народ, И се а, впуштивме во една потрага, да кажам, така да го пронајдеме сега кој е жигот на зверот, неговата ознак, како веќе знаеме кој е зверот. И сегавате тргнавме и заклучивме дека последниот конфликт пред се ке се одвива и се одвива околу Божиот закон. Потоа се насочивме конкретно на првата плоча од законот. И потоа, конкретно на една од заповедите на првата плоча законот, а тоа е токму четвртата. И читавме неколку стикови, нам до, многу добро познати, дека токму саботата е знак помеѓу мене и мојот народ, вели Господ. Читавме Езекијал 20.12, читавме кој беше другиот стих, Излез 31.17, Не знам дали приметивте кој е денешниот утрински стих. Супер се вклопува, позатоа би го прочитал. Езекијал 20.20. Че значи, минатиот пат го читавме 12-тиот од 20-та глава. Но еве сега ќе го прочитаме 20-тиот стих од 20-та глава. Езекијал 20.20. Тоа е баш утринскиот стих за денеска. И празнувајте ги моите саботи, тие нека бидат знак меѓу мене и вас, за да се знае дека јас сум Господ ваш Бог. Многу јасен речник, нели? Знак, Божи печат, токму саботата, не само како ден, пазите, тоа е само показател дека вие му служите на вистинскиот Бог. Значи, ознака, Божиот народ е одбележан со таа ознака. Божиот народ го светкува и го празнува седмиот, саботниот ден, како што и Господ заповедал. Со тоа покажува дека му служи на Господа, на единствениот вистински Бог. Кажавме минатиот пат дека конфликтот е околу тоа кому му служиме. И се секавате, дори спомнавме една паралела, повлековме со Езекијел 8 и 9 глава, кај што видовме еден голем отпад во израелскиот народ уште тогаш, оние, сите оние гадости за кои што се кјавате да зборувавме и кои зборувавме за вавилонското вино, гнасотиите, лажни доктрини, учење, искривување на правата вистина. И видовме дека едно од најголемите гнасоти на кои што Господ се гади и го слушнавме и прочитавме речникот што тој спрема и како би постапил и би го историл својот гнев над оние кои што му се поклонуваат на сонцето. Тогаш, а денеска, кажавме, во ова модерно време никој, или речи си никој од христијаните барем, не вели и никој нема да каже дека му се поклонува на сонцето. И тоа видовме од минатиот пат дека дали сонцето е опрашено или неделата, значи сонцето како нешто што Господ го создал, ама не за обожување, како и неделата кој што Господ ја создал, но како прв ден, во седмицата, ама не за негово славење и обожување, е исто. И до опоконство е ово прашање. А и и многу добро знаеме дека овие две работи се поврзани, и сонцето, и неделата. И денеска мнозина ќе се запрашаат и се прашуваат, знаете, сте, знам, верувам дека кога сте му сведочили на некого и кога сте му зборувале токму за саботата и ќе ви рече, па добро бе цел христијански свет празнува недела. И кога, ако се обидете да му објасните од каде е неделата, е, е, ќе рече. Па, мислам, тоа е тоа затоа што се случило уште многу, многу, многу одамна, па тоа со генерации, со генерација е пренесувано, пренесувано и Тешко некој да свати дека тоа датира уште четвртиот век. Зборуваме за христијанството, а сето тоа влече корени уште многу, многу одамно од паганизмот. И читајќи ги овие стихови, како што прочитавме Езекијал 20.20, намерно е оставив за овој пат да прочитаме четвртата заповед. Значи, десете Божи заповеди, ако се сегавате на Божиот прст темата, е единственото место од Библијата кој што Господ не е оставил на никој да го запише, туку тој лично го запише. И тоа е со цел, се разбира. Тоа е 20 глава, излез, каде што ги запишал со свој прст 10 заповеди, давајќи им ги на израелците и меѓу нив и четвртата заповед, која што не е случајно во центарот на законот, и која што гласи 8, 9, 10, 11 стих. Помни го саботниот ден за да го осветуваш. Шест дена ќе работиш, и ги ги врши сите своји работи, а седмиот ден е сабота Господова на твојот Бог, тогаш никаква работа не кај работиш ни ти, ниту твојот син, ниту твојата керка, ни твојот слуга, ниту твојата слугинка, ниту твојот добиток, ниту странецот што е внатре во твоите порти. Зошто? се, ани најсте стих. Он нам не е многу добро познато. Зошто во шест денови Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на седмиот ден се одмори. Затоа Господ го благослови го освети саботниот ден. Знаете, денеска, јас не сум го видел меѓутоа печетот, еве да речеме, на господинот Георги Иванов, нашиот председател. Меѓутоа, знаете, обично, што опфаќа, не само неговиот, туку и печатите на, еве, на Обама, да кажеме, дека неговото име, или на Путин, не е председател, меѓутоа дафта. <laughs> значи, неговото име, неговата титула или звање и областа на неговото владење. И тоа не е само од, знаете, од стари времиња. Има, има откриено еден куп еве, глинена плоча, ке спомнам, на која што е, се заветувале двајца цареви, и кој што е интересно како е, како е запишан тој завет. А, запишан, запишен е од двете страни на плоската. Со тоа што на првата страна, значи на она предна страна, е удрен печатот на оној кој што се заветувал, и бидејќи при тоа се бришат некои делови од самиот завет, па затоа истиот, истиот таа содржина се е запишена и на задната страна од плочата. Така се практикувало старо време. И интересно е што на ист начин, мислам, предпоставам дека знаеме дека законот, како е запишен законот? На две плочи, меѓутоа, од двете страни на плочи. Еве да прочитаме. Нити тоа не е случајно во Односно, ќе прочитаме први второ законие 4.13, чисто како стих кој што ни кажува дека и законот е наречен завет, Второ законие, Пета Мојсева 4.13. Да. 4.13. Ви го објави својот завет и ви наложи да ги, држи, да ги вршите десете заповеди, што ги напиша на две камени плочи. Божиот завет, Божите заповеди, моралниот закон. Е сега во излез, малку наназад, втора Мојсева, излез, 32 глава, 15 и 16 стих. Да, излез 32 глава в битие, 32 глава. Мојсе се заврати и слезе од гората, во раците му беа двете плочи на двете двете плочи на сведоштвото, е, дури и сведоштво уште се нарекува, завет, сведоштво, закон, плочи напишани на двете своји рамнини, напишани и од едната и од другата страна. Плочите беа Божје дело, писмото беше Божје писмо, врежано на плочите. Да се вратиме во четвртата заповед. Во 11 стих, кој што малку го потенцира, се вели, зашто во шест денови Господ, неговото име, ги направи, ги создаде, неговото звање, неговата титула, создател, небото, земјата, морињата и се што е во нив. Неговата област на владење, се што гледаме сушност. Се е негово, над се тој владее и е го многу бавиот дециден јасен коментар во Патриарси и пророци во врска со, со саботата како печат на живиот Бог. Саботата не е воведена како нешто ново, туку како ден за одмор што бил воспоставен уште при создавањето на светот. Значи не е тогаш кога се да, давал законот, кога Господ го дал преку Мојсија, туку уште при создавањето. Минатиот пат читавме Битие, втора глава, први, втори, трети стих. За саботата треба да размислуваме и да ја празнуваме како спомен на делото на создавањето на Творецот. Укажувајќи на Господа како Творец на небото и земјата, таа го истакнува токму она, според што вистинскиот Бог се разликува од сите лажни богови. Еден е Творец. Сите што го празнуваат седмиот ден, докажуваат со тоа дека му служат на Господ. Че не е саботата како сабота. Еј, денот сега многу бил битен. Е битен, затоа што со тоа покажуваме кому му служиме. Дали на Творецот или на некој друг. Дали почитува, го почитуваме Божиот закон, неговите одредби, уредби, или наредбите, уредбите на некој друг. Сите што го празнуваат, да, значи ке повторам, сите што го празнуваат седмиот ден докажуваат со тоа дека му служат на Господа. Така саботата е знак на верност на човекот кон Бога, седојка на земјата ке постои некој да му служи на Бога. Четвртата заповед е единствена меѓу сите десет во која се спомнува и името и звањето на законодавец. Таа е единствена која кажува со чиј авторитет е даден законот. Че значи, Господ го дал законот и се подпишал, удрил печат сушност, За да покаже автентичността на законот и кој е тој кој што стои како авторитет за законот. Според тоа, таа е Божи печат со кој што законот е запечатен, со кој е потврдена неговата автентичност и задолжителност. Много јасен речник. тоа. И денеска нема само да се задржиме на Елен Вајт, затоа што ние удираат по нос Елен Вајт па Елен Вајт. Јас денеска ќе прочитаме еден, едно чудо на изјави и цитати и на протестанти и на католици. Околу саботата и околу, поготово околу неделата, која што е всушност токму оној жик на зверот што го бараме, односно самата промена. Ти читаме. Малку подоцна. Господ дал се, Господ го дал законот. Меѓутоа, пророштото вели дека некој ќе се дрзне, а тој е токму малиот рок, папскиот Рим, а не христијанскиот Рим, како што стоеше во една од полуките лански. Значи, во Данијел, 7 глава, 25 стих, меѓу сите други работи, хулењето и така натаму. Еве, всушност 25 стих го опфаќа и тоа. 25 стих во да 7 глава Даниел гласи: Тој ќе хули на Севишниот, ќе ги сотрува светите на Севишниот, ќе помислува да ги измени времињата и законот. И светите ќе бидат предадени во негови раце за едно време и за две време и за половина време. Малиот рок го менува законот, кој што е запишан од Господа со негов прст и запечатен. Римокатолиците, ова се два цитати од големата борба, од Елен Вајт, меѓутоа подосна, се останато нема да биде од Елен Вајт. Римокатолиците признаваат дека промената на саботата ја извршила нивната црква и изјавуваат дека со празнувањето на неделата протестантите ја празнуваат нивната, односно ја признаваат нивната власт. Па не е ни чудо што оној Тони Палмер ќе каже протест веќе не постои, протестот умре, готово, оној протест на Марти Лутери и на останатите, јас во поглед на ова што ве е запишано, одамна е умрен протестот, само што сега само природно си течат работите кон оној екуменизам кој што го гледаме. Во книгата Католички катехизам на христијанската вера, значи Елен Вајтове се повикува на католички извор, На прашањето кој ден треба да се празнува според четвртата заповед се дава следниот одговор. За време на стариот закон, саботата било посветен, посветен ден. Но црквата, поучена од Исуса Христа и под водство на Божиот дух, Кобајаги, ја заменила саботата со недела. Така што ние сега го празнуваме првиот, а не седмиот ден. Тоа значи дека сега неделата е Господов ден. Најверојатно, следниот пат ќе видиме како тоа Исус Христос не поучил дека треба недела да е славиме. И тоа под водство на Духот Свети, дори сето тоа е направено, кој што се вели овде. Јас се извинувам, мислам дека не ми е забележено овде, заборив, меѓутоа ова што го читав, мислам дека не е од големата борба. Сега, не, се исправувам. Значи, тоа е од големата борба е уште еден цитат од големата борба. Два ми беа, затоа знам поред. Како знак на авторитетот на католичката црква, папските писатели ја наведуваат токму оваа промена на саботата во недела, што ја одобруваат и протестантите, зошто со празнувањето на неделата тие празнуваат власта на црквата да ги одредува празниците и дека престапувањето на тие празници е греф. Значи, престапувањето на неделата како празник, воспоставено од католичката црква, е греф. Според тоа, што е друго промената на саботата, ако не жик или знак на моките на римската црква? Жик на зверот. Со кои што ќе бидат жигосани сите оние кои што, славејќи ја неделата, не дека ете сега нешто денот е, не знам што, меѓутоа ќе покажат и докажат гласно и јасно и покажуваат и докажуваат дека не му служат на Господа, му служат на друг Бог. Еве сега неколку цитати. Нормално дека католичката црква, ова се католички извор, нормално дека католичката црква тврди, тврди дека промената била неизино дело. Тоа не би ни можело да биде поинаку, затоа што во тоа време никој не би можел ни да сонува да направи било што во духовните, црковните и верските работи без неа. Ова дело е жик на незината црковна мок и авторитетот во верските прашања. Че е потврдено оно што е запишено во големата борба. Не открила кој знае што е Вај. Ако така, како што нели, сме напагени велат. Светкувањето на неделата нема подршка во Светото Писмо и исклучиво почива на традицијата. Протестантите секојаш тврделе дека Библијата и само Библијата треба да биде стандард на нашата вера. За да одговори на овој предизвик, Римокатоличката црква повикала на советување во Трент. Ово не е цитат, ова е само извадок. Овие а, цитати и изјави овде, а, католици и протестанти, а, се извадени од книгата Истина и наше време на Волтер Фајт. Значи, за да одговори на овој предизвик, Римокатоличката црква повикала на советување во Трент 1545 година и еве, овде, изјава и две на од архибискупите, црквата ја промени саботата во недела, не по Христова заповед, и каква контрадикторна се со предходното, туку со собствениот авторитет. Почитувајќи ја на делата, чиф авторитет тоа Слушат и почитувате, на кого му се кланјат. Традицијата, уште една изјава, а не писмото е карпата на која што е изградена црквата на Исус под наводните ова црквата на Исус Христос. И сега протестантите, следејќи ја католичката црква, исто така, како ден ја празнуваат неделата, всушност го празнуваат денот за богослужение кој што го почидуваат како знакот на папството. Еве што велат римокатолиците, упатувајќи им зборови на протестантите, кои што наводно тврдат и велат дека се држат за Библијата и само за Библијата. Христијанската недела до ден денешен е признат потомок на католичката црква, како брачен другар на Светиот Дух. Без нито еден збор на протест од страна на протестантскиот свет. Неделата е наш знак за авторитетот. Црквата е над Библијата и оваа промена на саботата тоа го докажува. Ја виште еден ова е како дискусија мало, мала, прашање и одговор. Прашањето гласи, дали имате некој друг начин да докажете дека црквата има мок да воспоставува празници како правило? Одговорот гласи. Кога не би имала таква мок, таа не би можела да го направи она во кое што сите современи религии се служуваат со неа, не би можела да го промени празнувањето на саботата, седмиот ден, во седмицата, што е промена зад која што не постои авторитет а не постои авторитет од писмо, на писмото. Значи. Еве ова е исто интересна изјава, упатена до протестантскиот свет, до протестантите. Вие ми велите дека саботата била еврејска сабота, но дека христијанската сабота била сменета во недела. Сменета? Кој го направил тоа? Кој има авторитет да ја промени јасната заповед на Севишниот Бог? Затоа католиците велат упатено до протестантите. Кога Бог проговорил и рекол, почитувај го седмиот ден, кој си дозволува да каже не, можете да ги извршувате сите световни работи во седмиот ден, но наместо тоа морате да го почитувате првиот ден. Тоа е најважното прашање, на кое што знам дека не можете да одговорите. Вие сте протестант и вие тврдите дека ја почитувате Библијата и само Библијата, но сепак во толку важна работа, како што е празнувањето на еден ден од седум, вие одите против јасното слово на Библијата и ставате друг ден наместо оној кој тој го заповедал. Заповедта за празнување на седмиот ден е една од десете заповеди. Вие верувате дека останатите девет се и понатаму обврзувачки. Кој ви дал авторитет да ја минувате четвртата? Ако сте му доследни на својот принцип, ако сте спремни да ја следите Библијата и само Библијата, би требало да сте во состојба да покажете некој дел од Новиот Завет, каде што оваа четврта заповед е јасно променета. До сега никој не го, не, го нема освоено милион долари наградата, значи наградата ја нема освоено од милион долари, ми се чини дека беше од ја Маркусен што ја, што ја понуди за оној кој што ќе најде валиден текст во Библијата, кај што стои дека саботата е сменета во недела. А, мислам дека од неодамна, ако не се лажам и на Фейсбук, нешто слично направи па, Павле Руник, ако не се лажам, ама некоја многу пониска сума, се разбира со цел само за да ги поттикне останатите да, да читаат, да видат дека нема таков текст. Че никој да се <laughs> не, не ги освоил тие награди. Затоа што не постои. Самите католици повикуваат протестантите, еве, најдете, ако се публикувате на Библијата, најдете таков текст. Нема, не постои. Неделата е католичка институција и незините претензии можат да се одбранат само врз католички принципи. Од почетокот до крајот на Светото Писмо не постои нито еден дел кој дозволува промена на седмичното и јавно богослужение од последниот ден на седмицата на првиот. Ова е исто католички Уште една. Кога протестантите ја слушале Библијата, тие Бога би го обожавале во сабота. Обожувале во сабота. Со празнувањето на неделата, тие го слушаат законот на Риму католичката црква. Јас ке се сетам, баш минатиот пат се подсетихме малку со, со Владо. Требаше да дојде и тој денеска, да не го гледам. А, ми кажуваше како, идејќи во католичка црква, И секевајки се на зборовите на сестра Ангија, што они се дели кутни пријатели од подамна, тој поминувајки тука, сакал да сврати и овде, во нашата црква. тоа, секојаш имало клуч на врат. <laughs> Нормално, затоа што тој тоа во недела го правил, одејќи, врекајќи се од <laughs> богослужение од таму, па поминувајќи тука, секојаш клуч на врата. Се прашило сега, потоа, откако ја прашала Ангија, така бере ми кажуваше, секеам, Не во недела, во сабота ќе отидеш, тоа беше отворено, тоа беше имам богослужение. И така мислам дека ќе се случи да дојде. Значи, кога протестантите би ја слушале Библијата, како што тврдат, тие Бога би го обожавале, обожувале во сабота. Со празнувањето на неделата тие го слушаат законот на Римокатоличката црква. Како што сега се повеќе и повеќе ја слушаат Римокатоличката црква. Протестантизм веќе не постои, малте не. Разумот и здравото расудување налагаат прифаќање на едната или на другата можност, или протестантизам и празнување на саботата, или католицизам и празнување на неделата. Компромисот е невозможен. Самите католици. Или, или. Тие го поврзуваат протестантизмот со саботата, а неделата, својата институција со самите себе, со католицизмот. Значи, ако Библијата вели, и тоа е јасно, дека саботата е печат Божије, католичката црква не е, мислам, близко до умот да се свати дека, вадејќи го тој печат, тие тогаш имаат право и можат да прават што сакаат, да го менјаваат, да го кројат, да го кратат законот и тој го направиле, го извадиле печатот. Е, сега ние ќе ставиме свој печат и сега ние ќе си креираме свој закон. Сосема поинако се заповедите кај нив. Знаеме дека четвртата е трета, втората не постои, десетата е поделена на две, на две за да пак бидат десет. Каша поправа. тоа го тргнале печатот. А знаете ли кој е тој кој што од секојаш сакаше да го да се издигне над авторитетот на, на Господа, да го земе неговиот авторитет и да се издигне над него. Самиот гјавол. И да се почитува неговиот авторитет. Е, сега некој ќе каже сите овие изјави што ги читавме се од малку постар датум. јас ќе читам сега од оно апостолско писмо што го, ако се слушна на Јован Павле II. Покоен сега, река и на пат да стане светец, колко што знам. Еве што напишал, и то, тој постојано потенцира, ова веројатно сте и порано може би сте слушале и Бреган Стендиш, мислам дека цела книга издадува во врска со ова апостолско писмо. Тој постојано ова писмо потенцира на неделниот закон, на донесување на неделен закон, озаконување на неделата, како ден за светкување. И еве, ова се негови зборови, од делот од тоа негово писмо под наслов Денот за одмор. Вели папата Јован Павле II, дури во четвртиот век граѓанскиот закон на Римската империја го препозна седмичното повторување, тој самиот си признава кога било тоа, одредувајки, внимавајте сега, него избори, одредувајки на денот на сонцето, судиите, луѓето од градовите и разните трговски корпорации да не работат. На нив сосем им е јасно што е неделата и кој ден е. Го нарекува денот на сонцето. Христијаните се радувале, христијаните пак, оние така наречени, оние кои што од паганизмот само облекли христијанска наметка, се радувале за тоа што ете, тој ден ќе се слави затоа што природно им бил ден предходно. Почитувајќи го и кланјајќи му се на сонцето, еве сега има возможува и христијанската црква да продолжат да го слават тој исти ден. И вели христијаните се радувале кога виделе како се тргаат преприките кои дотогаш понекогаш предизвикувале празнувањето на Господовиот ден да биде вистинско херојско дело. Како што денеска е вистинско херојско дело и секоја чест и почит за сите оние кои што цврсто застанале и никако не тргаат на работа во савот. Па пустат, прават, па не знам се минуваат, што прават, слава на Господа. Така и треба. А, значи, тие сега, тие христијани, можеле да се предадат во молитва без никакви пречки. И се повеќе за таквите ке нема пречки ќе има пречки за оние кои што вистински сакат да му служат на Господа. И се ова ми е малку подцртано. Според тоа, би било погрешно овој закон за ритамот на седмицата да се смета само за обична историска околност, без никакво посебно значење за црквата и кој што таа едноставно можела да го одвои. Дури и после падот на царството, на римското, соборите не престанаат да инсистираат на уредување во врска со неделниот одмор, што трае со векови. Кога во текот на вековите направила закони црквата во врска со неделниот одмор, црквата на цеја имала на ум работата на слугите и работниците. Нормално, не зато што ова работа е помалку вредна која ќе се спореди со духовните барања за празнување на делата, туку затоа што биле потребни поголеми прописи да го олеснат нивниот товар и за да сите тие можат да го празнуваат Господовиот ден. Ова Господов ден под наводници. Имајќи го тоа на ум, мојот предходник папата Лео 13 зборуваше за неделниот одмор како за право на работниците кое државата мора да го гарантира. Много интересен момент се повикува на зборовите на неговиот предходник, Лео 13, и вели, тој зборуваше за неделниот одмор како за право на работниците кое државата мора да го гарантира. Како ќе го гарантира? Ако не со закон. Спрема тоа во одредени околности на нашето време, внимавајте сега речникот, спрема тоа во одредени околности на нашето време, христијаните природно ќе тежнеат да се погрижат граѓанските закони да ја почитуваат, нивната должност да ја празнуваат неделата. Што нема? До, да дојде онака, знаете, како што денеска се е скриено, се е прикриено, се е камуфлирано. Нема да дојде, е, сега морате да, го празну, да ја празнувате недела. Не, природно самите христијани, така наречени, како што еве природно и се обединуваат, се враќаат кон папата и папското. Тоа на ниф изгледа природно. Дури велат дека не требало Мартин Лутер и останатите да го направат тоа што направи, тоа било грешка. Исус се молил за единство, а ние се разединуваме. И така натаму, и така натаму. Како што јас сметам дека природно и ке, ке не жигосаат <laughs> не, не жигосаат, туку ке не чипираат со некој вид на чип, скриено со, не знам на како, каков начин, може би преку, не знам, некој е задолжително или не знам, задолжително, току ме е обходен некој начин на ете имунизација или ова или она, нешто ќе измислат. Значи тоа, тоа, а, чипот не значи дека сте го добиле жигот на дверот. некој така може би мислат и го поврзуваат тоа, меѓутоа Еве читаме и разјаснуваме што е жик на зверот, а што е печет Божи. Служењето. Кому му служите, кому му се кланјате. А денот е показател, ознака за тоа кому му служите, кому му се кланјате. И сега ова папино писмо интересно е што предизвикало внимание во Sunday Times во Лондон, кој што го ословили како вакво, значи наслов му ставили, ова е од 5. јули 98 година, значи од минатиот век. Насловот гласи во Sunday Times по повод ова папино писмо. Папата започнува крстоносна војна за спас на недела. И само неколку дена после издавањето на овие директиви за празнување на неделата, на 18. мај 98 година Ватикан го објавил апостолското писмо Ad tuendam fidem, Може би ја не знаеш што е ова, не, не се потрудив да најдам. Во кое што одредени норми биле уфрлени во кодексот на канонските закони и во кодексот на канонот на источните цркви, во кои се наоѓаат неколку многу силни реченици за покорноста што треба да се има кон папата по прашањето на доктрините. Еве ги сега тие одредби кои што биле вметнати во овој кодекс, поточно во универзалниот закон на католичката црква. И само пратете го речникот со кое се е напише, се напишени овие одредби во овој нивни универзален закон, па ќе видите колку е часот, што велиме. Кој и да се одрече, под еден, кој да се одрече или се посомне во било која вистина која мора да се верува во божествената и католичка вера, или ја отфрли, или ја отфрли христијанската вера како целина, и не се освести како ќе биде легитимно предупреден, треба со голема екскомуникација да биде казнет како еретик или како отпадник. Припадник пак на свештенството, ако такво нешто направи, може да биде казнет со други казни, што не исклучува и отстранување него. Под два, ако било кој ја отфрли пропишаната доктрина од страна на римскиот понтиф или бискупскиот колегиум, кој го спроведува својот автентичен магистраториум, а кој дефинитивно треба да се почитува, или ако прифати доктрина која тие ја осудуваат како погрешна и не се освести од како ќе биде легитимно предупреден, треба да биде казнет со соодветна казна. И на крајот се сумира и се вели ние наредуваме, значи тој колегиум бискупски заедно начело со папата, ние наредуваме дека се што е објавено од наша страна во ова апостолско писмо, е цврсто и валидно и наредуваме да биде уфрлено во универзалниот закон на католичката црква, односно во кодексот на канонските закони и во кодексот на каноните на источните цркви. Точно онака како што е погоре одредено и никако поинако. Ова е објавено во Рим во црквата на Свети Петар 18 мај 1998 година во како што вела тие 20-та година од нашиот понтификат. Ова е во времето на Јован Павле II. Слушајќи ги, ги овие цитати, овие изјави, овој речник овде, мислам дека знаеме кон што одиме, а и не беа ни потребни ни тие, затоа што Библијата многу добро кажува. Кон што оди овој свет, кон што одиме ние и какви времења ни очекуваат. И на вистина, ќе биде голем предизвик за секој од нас, Не сум јас нешто посебно храбр, па сега што сум излегал тука во ова време, кога е политички некоректно да, да зборувам вакви теми, затоа што вистината никој што била популарна, знаете, оној кој што сака да биде популарен, може ќе изнесува некои популарни теми. Јас, ако сакав да бидам популарен, ќе останев таму кај што бев пред 17-18 години. Ако имав таква намера. А, но, ја дори денеска од некои зборови разбрав дека воопшто не сум храбар, <laughs> дека многу ми фали во тој поглед. Но, еве, имаме едно сценарио во кое што дзверот заедно со неговата икона се вели во Откровение 13 глава 16-17 стик, тоа е нешто што ќе дојде. И верувате, ќе дојде сигурно и направи сите мали, големи, богати, сиромашни, без оглед, слободни робови, да им се даде ознака на десната рака или на челото, жикнат зверот, и никој да не може да купи ниту да продаде, освен оној кој што ја има таа ознака, името на, на зверот или бројот на неговото име. Знаете ли што значи ова? Ке живеат, ке екзистираат, оние кои што ќе го имат, ќе го имат живот на зверот. Зборуваме за екзистенција и живот на оваа земја. Што би правиле оние кои што не сакаат да го добијат живот на зверот? Прашање за размислување. Да, Господ ветел вода и леп. И доволно и тоа. Господ знаеме како го хранил Илија. Имаме и други примери. Господ знаеме како ги хранил израелците 40 <laughs> години во пустината. Луѓе. 40 години во пустина, кај што нема ништо за јадење, вие имате и јадење, и пијење, и се имате. Тоа е едно, тоа. од друга страна, во третата ангелска вест, кои зборови ги слушаме? 14 глава од 14, од 9 до 11. И друг трет ангел дојде по него, велејки со силен глас, е веја објавата на третиот ангел. Ако некој му се похуи над зверот, и на неговиот лик и прими ознака на своето чело или на својата рака, да, може би нема да има да купи да продаде. Ама, односно, ке, ке, ке, се извинувам, тој што ќе добие таква ознака и жик ке има, ке екзистира, ке купува, ке продава и така натаму. Меѓутоа, самиот ке пие од виното на Божиот гнев, што е налеано чисто во чашата на неговиот гнев, ке биде мачен. Е па сега, наш е изборот. Господ е со нас, ако ние сме му верни, ако наша цел е да го прославиме, како и самата полка што велеше, наше изборот. Ние може ке да поминеме ни за некои тешки време кога ќе немаме ништо да купиме ни да продаваме. Знаете, јас, мене страф ме фаќе кога на ова денешно време, а луѓе се осостојба што све не да направат за да екзистираат некако, кога се има. Мислам, се има кој умрел од глад у Македонија, јас не слушнав до сега. И ќе прават што год ќе им падне на памет, кршејќи го моралниот Божи закон, за да ете, екзистираат. Што ќе биде во тоа време? Со таквите кои што попуштаат на денешно време. Мислам, тоа е прашање за секој од нас, нели, вклучувајќи ме и мене, Но, значи, можеме да избереме. Или така, или пак од друга страна, ако го приме жигот на зверот, ке јадеме, ке пиеме на оваа земја, тоа Божиот гнев ке се истори врз нас. Така вели третата ангелска вест. Наши изборот. Нема вечен живот. Ако на крајот завршиме со жигот на зверот, на нашите чела или на нашата рака. Што да додадам? Освен тоа, <laughs> што вистина ни престои бурно време и треба да е, имаме таа целосна зависност како што беше спомнато од Господа. Инаку тешко ќе биде, вистина. Но ако целосно му, се предадени, му сме предадени на Господа, тоа еш ништо полесно. Господ нека не води, нека не чува и јас нема да се изведам на крајот, затоа што може би малку бил, бев можда по-груп за некого, кој што ќе не гледа понатаму, но јас само сакам да ја изнесам вистината. Нека му е слава на Господа и да продолжиме понатаму напред со Него во нови победи и на крајот и до спасение кое што Тој ни го ветил и ни го дава бесплатно. Нека му е слава уште еднаш. Амин.